amica et osso ce carstai tagoi en Triesto. Dum la passinta semain fino, de vendredo gis dimancio, en la itala urbo Triesto ocasis tute aparta rencontigio de esperantistoi. Cun venis pli ol quardec partoprenantoi elen tute dec landoi, sed plei multae el ili venis el Slovenio, cae Italio. Do, tiu aranjo havis cefe caracteron teren contigio de naibaroi. La provinzo de Triesto, cam Itala, havas ancao fortan slovenan malprimulton, ciu loggias cefe en la villaggioi circa la urbo Triesto. La carsto, tiu unica formo de peisaggio, etendigas ancau trans la limon al Slovenio cae al Croatio. Al tio aldonigas vetera fenomeno, la boreo, ciu estas malvarma vento falanta de la montaro. Che tivi carstai tagoi povis ocasi, Tion ni dankas al organizantinoi Edvige Tantin kaj Elda Dörfler el Triesto kaj al la granda sindedicio de Peter Grbez, instruisto pri geografio kaj historio el la slovena parto de Istrio. Li estis nia gvidanto dum la excursoe alla karstai peisaggioi. Ni migris laulonge de la mar bordo, suffice alte super la maro, cae giuis la impresan panoramon. Ni tre ofte haltis, por ricevi informoin pri la interessagioi de la loco. Cae Peter clarigis ciam ancau la historian contexton, menciante che la Austrae Habsburgai regantoi concedis alla urbo Triesto la statusum de libera haveno, cio tie acceris la economion cae ricigis la urbon. Pro la longa emigradoi cae promenoi, ni appena o havis tempon por sidigi cae riposi, Sed dum la mangioi vendredon vesperi in la clubbeio de Trieste Esperanto Associo, tag mese in la restauratioi, regis tre gaia cae amica, au ec familia etosso, quan plei multae partoprenantoi conatigis inter si nur tie. Ien bela pruvo por la hom cuniga efico de Esperanto minur iom bedauris, che la programmo de sabato finigis per la reveno e la tuttaga migrado iela dec oca horo, char mia estus shatinta giui ancora iun culturan programon. Aliflanque, mi estis iom laza, che mi reiris al mia hotelo, cae tie baldau ectornis pro tio mi ne plu parto prenis en la dimancia migrado cae prenis la trainon dimancion matene heimen al Austrio. Mi petos alian parto preninton verci cae voce registri pluan rapporton ciu povos completigi la bildon pritiu unica aranjo en Triesto.